ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات لحظات تنفخ في الذكر تبعث في قلب الحسرات وتظل الحيرة في فكري والأمل الباسم I zato su ti takvi braća tim našim ili muftijama našeg naroda i rejsovima našeg naroda. Međutim, nije ni čudo što je tako, što su njih uzeli za braću, kada su uzeli one za koje je Kur'an presudio da su kafiri, kao što su sinovi svinja i majmuna, židove i kršćane, pa i njih nazivaju za svim braća, onda nije čudo više nikoga će sljedeće uzeti za braću. Ali mi samo znamo jedno i vjerujemo u to čvrsto da onaj koji je brat sa njima nije s nama brat. i mi se odričemo kao što se odričemo svi u njih, odričemo se i njihove braće koji, od onih koji se pripisuju, pripisuju islamu i muslimani. ويشهد الله على ما في قلبهم وهو على ما في قلبه وهو ألد الحسان i poziva se to jeste uzima Allaha Đelešanu za svjedoka za ono što za ono što u njegovom srcu وهو ألد الختان a najljuči je neprijatelj kada govore, govore kao da su muslimani pa ti se kunu Allahom da su oni takvi pa da hoće hajr islame muslimanima pa ovo pa ovo أقصى يا نور العين ياسين يا مرسيها Međutim, Allah je nešto mi otkrio pa kaže Wahu agadu hisan A on baš taj takav je najljučiji neprijatelj najveći neprijatelji Islama.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 nam je podario. Njega uzvišeno slavimo, njega veličamo samo njega obožavamo i nikoga i ništa uravim ne smatramo. svjedočimo da nema Boga osim Allaha Đelešanuhu. I svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allahov poslanik i peta svih poslanika poslan sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko njega slijedi na pravom je putu, a onaj ko glavu okrene od upute s kojom ga je poslao Allah Đelevala, to je učinio na svoju štetu i Allahu Đelešanuhu s time nimalo neće nauditi. Neka Allahov selam i salavat na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu česnu porodicu, njegove česne ashabe i sve njegove sledbenike do sudnjeg dana. Amin. Poštovana moja braću, ulema ahli sunnata od džemata jesu upravo oni koji su najbolje spoznali Allahu u vjeru, a time i najbolje spoznali vrijednost Allahove Đelešanuhu upute i Allaha Đelešanuhu dina općenito. Zbog toga su oni najveći trudbenici koji su radili na tome da nakon što su shvatili na takav način kolika je vrijednost Allaha i Đelešanuhu vjere i kolika je vrijednost puta ehli sunnata od džemata, to jeste puta sa kojim su došli svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici, puta na kome su bili ashabi radijallahu anhu međma'in, puta na kome su bili tabiini, tab tabiini i dobre generacije nakon njih sve do današnjih dana, oni su potrošili puno vremena i uložili puno truda da u svakom vremenu što više pojasne taj put i tu stazu ehli sunata od džemata i da se posebno osvrnu na određene stvari koje u nekim vremenima mogu biti problematične zbog njihove bliskosti istine, istini da će i nekada narod zbog nepojašnjenih nekih stvari možda prihvatiti pa tako skrenuti sa staze ehli sunata od džemata a da to u početku i ne primijete a kasnije kada se čovjek navikne na zabludu, onda mu ona postaje u njegovom srcu, u njegovom razumu kao da je to uputa, pa slijedi taj put kao da slijedi put Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato su islamski učenjaci Ahisuneta od džemata upravo stalno nastojali da pojasne stazu kojom je išao Resulullah sallallahu alaihi wa sallam i njegovi časni ashabi radijallahu anhum i posebno su ukazivali na određene takve stvari koje nekada mogu biti jako problematične, odnosno ako i ljudi, obični svijet ne bude poznavao, to može biti razlogom njihova skretanja upravo na tim stvarima sa, sa staze ahli sunata od džemata. Jedna stvar, sinjena moja braćo, <clears throat> na koju je Islam Saulema ukazala, i pojasnila je da bi ummet Muhammed alaihi salatu wasalam znao to pitanje i taj odnos kako se ponijeti prema tome jeste ono o čemu su rekli da je baza ili temelj na kome je izgrađen ahli sunnet wa džemat prvenstveno da su to ashabi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da su to ashabi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I oni su vraću, dakle, prije svih drugih ahli sunat wa džemat. Oni su prije svih drugih ahli sunat wa džemat. I sad ahli sunat wa džemat upravo se gradi na, na njima, odnosno na onome što su oni što su oni premijeri od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim su rekli učenjaci, pa onaj ko ne uzima vjeru od njih, pa onaj ko svoju vjeru ne uzima od ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam, takav je takav dal, takav je zalutao ili je novotar. Takav je zalutao ili je, ili je novotar. A svaka novotarija jeste zabluda, a svaka zabluda i njeni sljedbenici bit će u vatri. A svaka zabluda i njeni sljedbenici bit će, bit će u vatri. Ovim se cijenjena moja braćo hoću ukazati na činjenicu da mi zna da je osnova kod ehli sunata od džemata ili temelj na koji je izgrađen ehli sunata od džemata da su upravo to prije svega ashabi, generacija ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam, zatim oni koji su posle njih došli, a to su tabiini, njihovi sinovi, zatim tab tabiini, oni koji su dakle došli kao treća generacija, nakon poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a zatim sve dobre generacije, sve dobre generacije koje su dolazile posle ovih generacija, i svaki pojedinac u ummetu sve do današnjih dana koji se drži onoga na čemu su bili ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. <clears throat> Zbog toga su oni, braćo, prije svega, dakle, taj džemat koji se naređuje i koji je obaveza svakom muslimanu da se drži tog džemata. Dakle, oni su taj džemat. Nije džemat ono što će osnovati neko u Sanđaku, Bosni, Evropi i tako dalje. I da kaže mi smo, ovo je naš džemat. Mi smo se ovdje sakupili, napravili smo džamiju koju smo sagradili ili odkupili, podižući kredite sa kamatom i tako dalje i tako dalje. Džemat na koji se dakle sve vraća jeste upravo temelj tog džemata, hristovanog džemata, I jeste šta? Jesu, jesu sahabi poslanika sallallahu alaihi wa sallam i dakle generacije koje ih, koje ih slijede. Zbog toga je taj džemat koji je na haku, koji su sebenci haka istine i sebenci svakoga dobra, to je taj džemat koji se naređuje muslimanu da bude u taj džemat i da bude sa njima bez obzira na to šta ga na tom putu čeka makar da zadesilo ono što je zadesilo i sve ove generacije od iskušenja, od progona ezijeta, od prijetnji, od ubistava, od uzimanja imovine, proteravanja i tako dalje, i tako dalje. Zašto? Zato što čovjek kada je na istini, čovjek kada je na istini, treba da zna da istina, da istina nema cijenu i da je ne može za ništa, za ništa drugo promijeniti već mora dakle ustrajavati na toj istini sve dok Allah te barek ve ta'ala ne donese svoju presudu. Kaže Allah te barek ve ta'ala upravo pojašnjavajući nam obavezu ovog slijedjenja obavezu slijedjenja prvih generacija i dakle ta veza čvrsta sa njima u vjeri pa kaže ne se zbila والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا الله جل شأنه يزاد ولن تفر به مسلمان ما مهاجر ما ينتاري ما والذين اتبعوهم بإحسان يسلم أولي ما كويه ودبرشين سليده رضي الله عنهم ورضوا الله جل شأنه نيمة زادولا يوني زاد زادولا Pa Allah te bare sve sada ovdje ukazao na činjenicu da je on azza wa jel zadovoljan sa prvim muslimanima, to jeste sa sahabima poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sa, insa, sa muhađirima i ansarijama, ali i sa svima onima koji slijede na tom putu u njihovom dobročinstvu, prije svega u njihovoj vjeri, jer je vjera osnova kod insana. Ako je vjera kod insana ispravna, onda su mu njegova djela ispravna. Ako mu je vjera pokvarena, onda su mu i djela pokvarena, makar u vanštini bila dobra, ali sa njima će se postupiti, kao što rekao Allah se barek wa ta'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا I mi ćemo pristupiti njihovim djelima, onome što su oni učinili, i u pravi pepeo ćemo sve to pretvoriti. Zatim, cijenjena moje braćo, Allah se barek wa ta'ala u suratul Hašar ukazuje na odnos kasnijih generacija prema prvim generacijama kakav je kod onih koji su na ispravnoj vjeri. Kod onih koji su na ispravnoj vjeri pa kaže nestezgila والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم A oni kaže koji dolaze poslije njih govore gospodaro naš oprosti nama i braći našoj koja su nas u imanu pretekla i ne učini da u našim prsima ima zlobe prema onima koji vjeruju Rabbena inete raufur rahim gospodaru naš ti si u istinu onaj koji prašta i onaj koji je milostiv. Dakle, pogledamo, pogledajmo vraću kakav je odnos generacija koja dolaze posle posle haba radijallahu anhum kakav je odnos prema njima oni se obraćaju Allahu Đelešanuhu i mole za opro sebi i za opro svojoj braći koja su u, u imanu pretekla. To jeste oni koji su prije bili, koji su podnijeli najveći teret da bi ova vjera živjela i da bi ova vjera došla Allahom djelešenom odredbom do nas. I ovo je ta čistota koja se nalazi kod mu'mina i njegov ispravan i čist i iskren odnos prema svojoj braći kako onima koji su preselili na ahiret, tako i onima sa kojima sa kojima živi, da moli Allah Đelešanu da njegova srca, nje, njegova prsa, da očisti, dakle, taj gril tu zavis, tu zlobu da makne iz, njegov, iz njegovih prsa prema muslimanima, da mu njegova prsa budu rahat kada su u pitanju muslimani, to jeste da ne gaji one negativne, negativne stvari prema muslimanima od svega onoga što danas, nažalost, tišti, tišti one koji se pripisuju umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zbog toga, sinjena moje braćo, kasnije generacije ovoga umeta su u obavezi da slijede i povode se za prvim generacijama, sebenicima istine i sebenicima dobra. Zato što su ashabi, a radi Allah anhum, bili drugovi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Oni su bili ti koji su bili drugovi prijatelji Muhammedu, sallallahu alaihi wa sallam. Oni su bili ti koji su na rukama poslanika alejhi salatu vesselam prihvatili islam. Oni su bili ti koji su pokazali svoju iskrenost i predanost Allahu dželešanu i pokornost i poslušnost poslaniku sallallahu alejhi ve Oni su bili ti koji su svoje živote i metke žrtvovali da bi pomogli Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve Oni su bili ti koji su se borili uz Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem pomažući ga u njegovoj misli s kojom ga zadužio, zadužio Allah te barek ta'ala. Zbog toga su oni sinjene moja braću, upravo ono što spaja ostatak ummeta sa Rasulullahom sallallahu alaihi wa sallam. Oni su taj posrednik između poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ostatka ummeta. I kad da nije njih, onda ne bi imala veza između Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i ostatka ummeta. Zbog toga oni koji psuju i grde i ponižavaju i ružno govore o shajbima poslanika sallallahu alaihi wa sallam, takvi su oni cilje na moje braćo koji direktno ruše islam i koji nemaju drugo za cilj osim da sruše vjeru Allaha Đelešanuhu. Jer ako im uspije da odbace ashabe, da ih izbace iz umeta Muhammed alaihi salatu wa da im maknu sa njihove pozicije koju su imali u umetu, onda šta ostaje kao poveza između poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegova umeta? Šta ostaje? I ovdje se vidi da nije odluka takvih nije ništa drugo osim da prekinu vezu između Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i njegova umeta. Pa ako se to desi i kod onih kod koji se to desilo, da su prihvatili laži mnogih sektaša kao što su to danas skoro sve sekte Rafidija, to je Sešija, kao što je bila sekta Haridija, koji su protestirili taj poslanika sallallahu alaihi wa sallam, osim malog broja, osim malog broja, Pa im je to uspjelo kod onih koji ih slijede. Pa danas, za one za koje Allah žele šanuhu svjedoči, radi Allahu anhum, Allah žele šanuhu s njima zadovoljan, oni govore za njih da su najgora stvorenja na zemnoj kugli. I govore za njih da su se nakon smrti poslanika Alehi Salam vratili u kufru nevjerstvu. Kao što to je dakle bio slučaj i sa Haridijama koji su i protekirili mnoge ashabe, radi Allah anhum, pa su se protiv njih zatim ustali boriti i borili se protiv njih i neke od njih i ubili. Dakle, ovo je sinjena moja braćo šta? Ovo je upravo taj, to nastojanje oni koji su na zavlodi i oni koji su u pokornosti blizu blizu Rehmetullah da prekinu vezu između Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i njegovog umeta. Jer ako ashabi budu optuženi za nevjerstvo, onda, a oni su prenosioci ovoga dina, oni su prenosioci Kur'ana i suneta, šta je onda sa Kur'anom i sa sunetom? Oni koji sumnjaju ashabe i njihovu ispravnost i njihovu vjeru, šta je onda? Da li postoji sumnja u Kur'an i sunet? Svakako. Neki to kriju, a neki javno iznose. I šije javno iznose da ne prihvataju, čak u Kur'an sumnjaju i govore da ta ovaj Kur'an koga danas vjernici imaju, da to nije potpuni Kur'an i da oni imaju jedini, jedino oni imaju Kur'an koji je, koji je potpun, takozvani Fatimin Kur'an. A što se tiče sunata poslanika, alaihi salam, oni ga apsolutno u potpunosti odbacuju, osim onoga što oni sami su uzeli pa pripisali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Ali kod nje kada kažeš ovu predaju bilježi imam Buharija, imam i muslim. Dakle, oni imami muhadisi oko koji se ome složio da su vjerodostojne njihove, njihove hadiske zbirke, to za njih ništa ne važi i to je kod njih apsolutno neprihvatljivo i smatraju sve to da je to obična laž. Da je to obična laž. I nema sumnje, sinjena moje braću, dakle da je ovdje napad na taj poslanika sallallahu alejhi ve sellem upravo usmjeren na, na u napad na islam. U napad na islam. Jer ako se ako se ashabi kao takvi okarakterišu i prihvate kod ljudi kao takvi, onda više nije upitno Kur'an jer će kazati da su Kur'an upravo oni prenijeli jer ga nije niko drugi mogao prenijeti. Nikoga drugi nije mogao prenijeti. Međutim, što je ovdje važno, sinjena moja braćo, ovdje je važno upravo ono što je spomenuo Ibn Taymi rahmehullahu ta'ala vezano za, za ovu stvar u vezi šija da su upravo preko ove stvari i optužbe na Aishu radijallahu anha da je bila nemoralna a Kur'an je očistio toga da su preko toga upali u kufr i da ih ne može niko odbraniti jer su ovim potvorili potvorili su ashabe za nevjerstvo a kako može Kur'an biti vjerodostojen ako su ga ako su ga prenijeli nevjernici, ako su ga prenijeli nevjernici. I ovo je jako važno da znamo, braćo, i da ovu istinu širimo među muslimane do kojih do sada je dolazila vijest da su nam šija, šije braća, da su nam šije braća, koji stalno imaju mogućnost da gledaju na televiziji kako iranska delegacija šija dolazi kod ovog muftije i onog rejca, kako se grle i prijateljski odnose jedni prema drugima, sarađuju i tako dalje. Imali smo prilike, ko pamti, ja lično pamtim, kada su naše stare nene plakale, kada je, kada je njihov vođa Homeini umro, jer se pronijelo da je to islamska država u kojoj vlada šerijat, umro čovjek koji je uspostavio Allahov šerijat. La havla wa la quwwata illa billah. I zato su ti takvi braća tim našim ili muftijama našeg naroda. I rejsovima našeg naroda. Međutim, nije ni čudo što je tako što su njih uzeli za braću. Kada su uzeli one za koje je Kur'an presudio da su kjafiri kao što su sinovi svinja i majmuna, židove i kršćane, pa i njih nazivaju za svim braća, onda nije čudo više nikoga će sljedeće kuzeti za braća. Ali mi samo znamo jedno i vjerujemo u to čvrsto da onaj ko je brat sa njima nije s nama brat. Onaj ko je njima brat nama zasigurno nije brat. I mi se odričemo kao što se odričemo svi u njih, odričemo se i njihove braće koji, od onih koji se pripisuju, pripisuju islamu i muslimanima. I upravo Allah se barak i otara cijeli na moje braću ovu skupinu, ovu skupinu koja se pripisuje islamu, i izjašnjava se kao muslimani, a radi na rušenju islama na ovakav način, upravo je opisao riječima, se barak i otala, ويشهد الله على ما في قلبهم وهو على ما في قلبه وهو ألد الخصام i poziva se to je se uzima Allaha Đelešanuhu za svjedoka za ono što u njegovom srcu za ono što u njegovom srcu وهو ألد الخصام a najljuči je neprijatelj Kada govore, govore kao da su muslimani. Pa ti se kunu Allahom da su oni takvi pa da hoće hajr islamu i muslimanima pa ovo pa ovo. Međutim Allah je rešeno je otkrio pa kaže Allahu aladu rahisam a on baš taj takav je najljučiji neprijatelj. Najljučiji neprijatelj islamu. I mi to nalazimo cijeljena je braćo da su upravo ti poparenjaci i ti zabludjeni ti zabludjeli koji su udarili na kraj poslanih alaihi salatu wasalam, kroz vijekove bili jedno od najgorih stvorenja koja se borila protiv islama i muslimana. I danas ono što muslimani sunnije doživljavaju i preživljavaju u Iranu i u Iraku gdje su devetina je šija, to je nešto što jako rijeko možemo naći i od kjafira u osnovi koji su kjafiri da muslimani to nje doživljavaju. Ali ove vijesti moraju muslimani da primaknu sebi. I ove vijesti muslimani trebaju da, da slušaju i da traže istinu o njima. Da slušaju i traže istinu o njima. Da bi izgradili ispravan odnos prema jednima i drugima i trećima i svima onima koji se nude i koji kažu i sve za sebe mi smo muslimani. Mi smo muslimani. A djela im, a djela im ravna svim, svim nevjernicima. Molim Allaha te barek ta'ala da nas pomogne da budemo od onih koji slijede istinu ispravno. Molim ga Azza ođa da nas sačuva skretanja sa puta istine, da nas podrži i pomogne, jer bez njegove pomoći niko ne može ostati na pravom putu. Amin. Ja, Ahmer, Ahmer. alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah i obad. Dakle, nema sumnje cijenja na moje braće da onaj ko ne uzima vjeru od ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da takav nikada ne može biti na istini. Da takav nikada ne može biti na istini, naproti takav je, u zabludi takav je, novotar, onaj koji u vjeru Allaha Đelešenuhu uvodi nešto što nije od njega. A kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaka novotarija je zabluda, svaka novotarija je zabluda. I ovdje na moja braćo, ovdje se završava priča oni koji kažu ima i bidatul hasene, ima i lijepa novotarija. Ima lijepa novotarija, hoće da kažu. Ima ružna i lijepa. Pa kažu, ovo što mi radimo, a što smo izmislili, to je lijepa novotarija. Ali ako bismo mi u nekemu se sad otvoreno suprostavili šarijat, onda bi to bila ružna novotarija. I tako su pod ovim plaštom sebi dozvoljeni da u vjeru Allaha Đelešanuhu propisuju što hoće. Tako su propisali Ajvatovicu, tako propisuju Memud, tako propisuju učenje Hasmi za pare, Jasina za pare i raznih drugih skupova pod plaštom da je to obiratul Hasene, da je to lijepa novotarija. A Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže وَكُلُّ بِدَةٍ ضَلَالَ A i svaka novina, svaka novotarija u vjeri, sve to dalale, sve to zabluda. Dakle, kada se kaže sve onda nije napravljena iznimka pa se kaže e ovdje izdvajanje, pa ovo ne potpada po to sve. Već naprotiv, sve podrazumijeva sve. I zbog toga onaj ko dođe sa nečim od novine, kada u pitanju dakle vjerovanje, kada u pitanju ibadati, ibadati i vjerovanje, onda kogod dođe sa nečim što nema dokaza u Koranu i Sunnetu, to se odbacuje, to se ne prihvata i to je novotarija, jer kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam men ahzete fi emrina hada ma lej se minhu fehu red onaj ko nešto ubaci u ovu našu stvar od onoga što nije od nje to mu se vraća, to se odbacuje. To se, dakle, ne prima. Kako da znamo, cijeljena braćo, šta je to što nije, koja je to novotarija, koja je to novotarija koja je, koja je zabranjena u vjeri. Svaka stvar koja se dakle pripisuje islamu, neko hoće da pripiše da je to od islama. Ali dakle stvar vezana za vjeru. Ne vezana za dunjaluk, dunjalučke neke poslovi i tako dalje. Već vezana za din, za vjeru. Ako nema dokaza u Koranu i sunetu za nju, onda ta stvar nije od vjere. Dakle, da bi bilo od vjere, mora da ima dokaz u Koranu i sunetu. Da je naredio, propisao Allah Đelešanu, njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je radio ili naredio da se radi ili vidio kako da radi pa je odobrio ako toga nema onda ta stvar nije vjere ta stvar je ta stvar je novotarija zašto zato što Allah dželle mu kaže el yawma akmaltu lakum dinakum ja sam danas sam vašu vjeru potpunio dakle Allah dželle kaže da je vjeru potpunio Kada je Allah uzvišeni nešto upotpunio, kako može ostati mjesta? Da neko još nešto doda. Dakle, nema, nema mjesta više. Ova vjera upotpunjena, Allah se želešanu na tome zahvaljujemo. I ona kao tako upotpunjena, to je Allahova vjera s kojom je on se barak je sada zadovoljen. To je ta vjera s kojom je Allah želešanu zadovoljen. I nije zadovoljan sa onim što će ljudi ubacivati u vjeru i proglasiti da je to, da je to lijepa, lijepa novotarija. Zato je vraćena nama obaveza da što bolje upoznamo tu upotpunjenu vjeru Allaha Đutešana. Da što bolje upoznamo. Jer koliko je više budemo poznavali, u toj mjeri ćemo biti sigurni od toga da budemo sljedbenici novotarije ili da budemo oni koje će uspjeti neko od novotara da navede, da navede na, na skretanje sa, sa pravoga puta. Zatim kažu islamski učenjaci وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ A zabuda i njeni sledbenici bit će u vatri. Zabuda i njeni sebenici bit će u vatri. To jeste, bit će u vatri, jedni će biti vječito. Oni čija zadu da dostigne stepen kufra, bit će vječito u vatri. I tako im dođe Allah Đelešan. A oni čija zadu da ne bude na stepenu kufra, bude dakle masijet, ali ne bude kufr, bude nepokornost i neposlušnost, ali ne budu činili veliki kufr, takvi, dakle, će biti uočeno, neko koliko Allah Đelešanu bude htio, ali zbog imana s kojim su došli Allah Đelešanu, Allah te barake sada će ih izbaviti iz vatre, onda se on to bude htio. Od vidova ciljena, moje braće, tih zabluda, tih zabluda, koje dostižu stepen, stepen velikog kufra, jeste da se čovjek obraća mrtvima, da traži pomoć od njih. Jer se također da čovjek upućuje dovu mrtvima, jer je dova ibadet i on se može samo Allah Đelešanu pokloniti nikom drugom. Jeste tako da prinosi žrtvu da kolje u neće ime drugo ime mimo Allah Đelešanu. Jer se da se zavjetuje nekom drugom, a ne Allah te bare kretara i slično tome. Ove stvari su dakle sve novotarije, kufrijat, Da, dakle, sve kufr da nas Allah želi šanhu, toga sačuva. I na ovome nalazimo danas mnoge sete, pogotovo sete Sufija i Šija, da su mnogi upali u kufr upravo preko ovih stvari, da se mole mrtvi, da se obožavaju kaburovi, oni koji su njima, da se od njih traži i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada ih pitate, Zbog čega to činite? Oni kažu, ne, mi samo tražimo posrednika da se približimo preko njih, Allahu Đelešanu. Upravo onako kako su to činili mušici, preko svojih kipova. Preko svojih kipova. Također, cijenjena moje braćo, od ovakvih stvari, dakle, kufrijata u, na, na zabluti, jeste, jeste ono sa time su do, došli sve sa poznata kao džehmije, koji su oduzeli Allahu Đelešanuhu svojstva imena. Pa su opisali Allaha Đelešanuhu da je on onaj koji nema niti svojstva, niti ima imena. Pa su ga tako nazvali nepostojeći. Jer ono što postoji, ono mora imati svojstvo. Ako nešto postoji, mora imati svojstvo. Međutim, ono što nema svojstva, činjeni se da to i ne postoji. I zbog toga su umeti ehli, imami ehli sunata od džemata protekvirili ovu sektu džehnija i rekli da su oni upali u kufr. Da su oni upali u kufr upravo zbog ovoga i zbog toga što su suprostavili jasnim koranskim ajetima. Pa su rekli za Allaha Đelešanuhu Allahu la je tekele Allah Đelešanuhu ne govori. Rekli za Allaha Đelešanuhu da ne govori, jer da su rekli da govori, onda bi mu pripisali svojstvo govora. Ali s obzirom da je njihova zabluda, akida zabluda je takva da Allah Đelešanuhu nema nikako svojstvo, ni nikako ime, morali su da kažu da Allah Đelešanuhu ne, ne govori, iako je Allah Đelešanuhu sebe rekao u plemitoj knjizi, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا i Allah Đelešanuhu je govorio sa Musa. I Allah Đelešanuhu govorio sa Musa. Ono što je poznato iz Allahu je zelešan u knjige, braće, jeste da Bog ne može biti onaj koji ne govori. Da Bog ne može biti onaj koji ne govori. Govoreći Allah je zelešanhu o Benu Israilu koji je uzo sebi napravio tele od zlata pa su uzeli za obožavati kaže im Allah se barek vatala Elem jerau annahu la yukellimuhum wa la jehdihim sebila kaže a zar oni nisu vidjeli da im ono ne govori ništa i da ih ne, ne vodi pravim putem, da ih ne upućuje na pravi put. Ovim se dokazuje da ono dakle, što ne govori ne može biti Bog. U suri Taha Allah Đelešan u istom slučaju kaže Efela je raune Ella jerđio ilajhim kaulen Vala jemliku lehum darra Vala nefa A kaže zar oni ne vide Da im ono ne uzvraća ni jednu riječ i da ih ne, da im ne može da ih ne može ovaj sačuvati od neke štete niti im može pribaviti korist. Ibrahim alejhi salatu vesselam je obožavao obožavaocima idola govorio kada su mu rekli jesi li ti porušio kipor? On im kaže fas'aluhum in kanu yantiqun. Kaže pitajte njih ako mogu da govore. To je tako su vam bogovi, oni moraju da govore. Pitajte kaže njih ako mogu da govore. Pa su rekli, kale, pa su rekli, le tad alimte ma ha ula i antekon. Kaže, ti dobro znaš da oni ne mogu da govore. La haula wa la kuvati illa billah, dok je ta zabluda vraća ide. Dakle, oni su znali da oni ne mogu da govore i znali su i kažu, pa ti znaš ovaj Ibrahim, da oni ne mogu da govore. Pa im kaže Ibrahim alaih sallatu sallam, kare efe ta'budune min duni Allahi ma la yanfevuhum še'a, wa la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun kaže kaže Ibrahim alejhi salatu vesselam pa zašto se obožavati mimo Allaha dželle šanhu one koji ne mogu da vam ništa budu koristi niti od vas kakvu štetu da da otklone teško vama i teško onima koji je obožavati mimo Allaha dželle šanhu pa hoćete li se pametiti hoćete li se pametiti Ovdje je dakle dokaz da Bog mora govoriti, međutim došli su sektaši, došli su novotari i rekli Allah je Đelešanu, nema svoj stava. Allah je nema svoj stava. Pa su, dakle, Džehmije u potpunosti negirali sva svojstva, Allah te barak je i rekli, on nema nikakvo svojstvo, niti ima nikako ime. Kako mu se obraćaju javac? Kako će se obratiti Allahu Đelešanu? Kako će mu dovu putiti? Kako će ga zovnuti? Po kojim imenom? Ako nema imena i nema svojstva Allah te Kako? Dok su drugi sektaši došli, pa su neka svojstva oduzeli Allahu Đelešanuhu, a neka mu pripisali, jer nisu imali izbora da idu do kraja kao što su učinili džehmije, pa su neka svojstva pripisali Allahu Đelešanuhu, a neka su, neka su negirali poput onoga što su učinile Eš'arije i Maturidije i drugi i drugi sektaši. Allah je želešanu molim za uputu i za pomoć da budemo od onih koji će slijediti istinu, a ne od onih koji će, koji će skrenuti sa puta i povesti za nekim od ovih, od ovih koji su skrenuli sa puta i su na tvrđama. Uglavnom cilj nam boja braćo, zaključak ovoga jeste da danas u našem narodu od studenta koji dolaze na našim prostorima i govornim područjima sa određenih fakulteta čuju se upozorenja na opasnost slijedjanja Selefu Saliha, na opasnost slijedjanja prvih dobrih generacija pod izgovorom da su njihov način obhođenja prema islamu i držanja za islam, to je bilo isključivo vezano za njihovo vrijeme, međutim danas Mi živimo u modernom vremenu kada je potrebno moderno razumijevanje islama i kada je potreban islam po mjeri ovih ili onih koji su nam dali te zahteve da ga skrojimo. Zbog toga nas obtužuju da mi se vraćamo 14 vijekova unazad, a mi im kažemo mi se vraćamo na najčistiji izvor na izvor kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio i s kojim je napojio svoje ashabe Pa su oni uz Allahu pomoć osvojili svijet, uspostavili pravdu Allaha Đelešanu i njegov šerijat i srušili nevjerstvo jednih i drugih i kršćana i vatropoklonika i židova i tako dalje i tako dalje. A kada su došli oni koji nisu sjeli da piju na čisti izvor, nego su se prikačili ovima kasnijima i prihvatili da piju sa izvora, stoji danas piju i mnogi nevjernici, E onda se pojavilo ono što danas muslimani u cijelom svijetu podnose, a to je da je njihova krv postala najjeftinija na zelenoj kugli, da se oni mogu javno ubijati pred kamerama i to čak ima snimak na kojem sakate ljude koji dolaze na štakama, muslimane bacaju na sred trga pred masom i ubijaju ih sleđa ti junaci kufra ti junaci kufra koji su glavu povili onda kada je šerijat Allaha Đelešanu vlado i kada je vojska koja je bila na čvrstu terena na riječima la ilah zaba kada je rušila sve pred sobom kada su džiziju davali na nekoliko hiljada kilometara kada bi im se primakla muslimanska vojska oni mi ponudili džiziju samo da ih ne ulaze u kuću. A danas, a danas kada je muslimana, oni koji se pripisuju islamu milijardu i četiristo miliona, danas ne može musliman da bude mira nigdje na svijetu, a pogotovo ne ako je sebi ni Kur'an i Suneta, ako je na stazi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ali mi im kažemo da inša Allahu Teala, Allaha molimo da nas pomogne, mi nećemo biti od onih koji će svoju vjeru prodati kao što je prodaju drugi. I nećemo popustiti po njihovim naredima, njihovim prijetnjama, njihovim torturama koje je provodeno u muslimanima. I draže nam je da završimo dunjavnosti život onako kako Allah s nama zadovoljan na stazi Kur'ana i Suneta, nego da živimo još stotinu i hiljadu godina na ovoj zemlji, a da budemo na onome na čemu su oni koji su svoju vjeru prodali. Allah je želešan, molim da nam pomogne, da nam oprosti naše grijehe, da nas učvrsti na stazi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da nam stvari Kur'an i sunata pojasni i jasnim učini pred našim očima, da nam stazu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jasno učini pred nama i da budemo čvrsti na koračanju ovom stazom a da ne budemo oni koji će posustati i koji će napustiti ovu stazu kada dođu prve prijetje i prve iskušenja. Molim Allaha te bare sara da nas bilo okupio u Kur'an i sunata poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha djelle vara da nas učvrsti i pomogne na istini. Molim da te bare sara da nam grijehe oprosti, da nam sramote naše pokrije. Molim da te bare sara da nas u safi, u najbolji saf na ovome svijetu i danas kroz živi sa najboljim njegovim stvorenjima da budu u svijetu. svijetu. Volimo subhanahu wa ta'ala da pomogne Isla i muslimane širom svijeta. Volimo Allaha da zašanu da pomogne muslimane koji su pali na velike iskušenja. Volim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne braću koja su po zatvora sa ova veta. Volim ga subhanahu wa ta'ala da ih učvrsti, da ih sačuva mu sa uvjeri. Volim ga azza wa žele da ih sačuva porodice i živote. Volim Allaha da zašanu da spominje džihadi mučahide širom svijeta. Molim da se barek od tada, da im broj poveća, da im poda snage na snavu koju imaju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas iskoristi pri naše smrti u pomoć svome dinu. Molim da se barek od tada, da nas uputi na svako dobro i da nas sače od svakog šara. Molim da azza wa jel da nas usmrti na riječima la ilaha Allah muhamdu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. دمعي على الخدين الله يا أصحاب أيامكم أنساها أبكي على الأحباب دمعي على الخدين والله يا أصحاب أيامكم أنساها بغمضة عين يا محلى ذكراها وين أيامنا وين وين قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها